olakšana hadijska terminologija od šeha doktora Mahmuda Tahana, egipatskog učenjaka, šeha savremenog, koji je radi toga da bi olakšao onima koji traži znanje, šarijasko znanje koji uči na fakultetima, univerzitetima, olakšao, napisao rezime e, ono što je vezano za hadijsku terminologiju, a koji ćemo mi uzeti da nam bude neka osnova uvođenja ogovora o ovoj temi. E, Hadijska terminologija je jako bitna iz razloga što većina propisa i akidijski i fikski se vraća uglavnom na hadis. I poznavanje hadisa u smislu onog najbitnijem prihvatljivosti hadisa ili odbacivanja hadisa a, vraća se na, na poimanje te hadijske nauke, u ovom slučaju a, hadijske terminologije. I nisu slučajno nazvao termin, terminologiju, mustalah terminologije, zato što je e, ova nauka uglavnom zasnovana na tome da se, da se razumije, izuči razumijevanje termina u ovoj oblasti. Čovjek, a vi znate u osnovi, tako, čovjek e, počne razumijevati i učiti neku oblast, neku znanost, e, neko poglave, bilo koje, bilo zanata ili, ili naučne znanosti, tek onda kad pokupi terminologiju. Kad ne zna terminologiju, znači onda, onda smo zatvorena vrata oko razumijevanja poimanja. Bilo to svejedno znači, u, u, u fizici ili u hemiji, elektroniki, u geodeziji, u šarijetu, u hadisu, znači osnovna je stvar terminologiju da pokupiš. Kad pokupiš terminologiju, onda tek možeš razumijevati vlada tom naukom. Pa tako i hadis. Hadis je jako bitan u smislu argument, argumentiranja i dokazivanja u određenim meselama. Eh, nepoznavanje hadijske terminologije može odvesti do toga da čovjek da čovjek eh, priča gluposti, da se provaljuje i da izgleda smiješan, čak i ako zna arapski jezik. Zato što e, termin e, u arapskom jeziku, neka riječ u arapskom jeziku ima jedno značenje, a terminološko u hadijsko, u hadijsko terminologiji ima drugo značenje. I ako on to ne razumije, znači može, može pričati svašta. E, doći sa ađajbima, sa čudnim neobičnim stvarima i komentarima i tumačenjima. E, naravno, osnov, osnov ove priče o ovome, o hadisu i hadijskom neurologiji se vraća na, na koji, koji sve druge e, e islamski znanosti oblast, vraća se na kuranski ajet i na hadise koji podupiru ovu nauku, ovu naučnu oblast. Kad smo već kod ovog, ovdje ima jedno zanimljivo pitanje. E, hadijska terminologija nastala negdje tamo trećem, četvrtom, petom stoljeću da se formira kao nauka nauka o fiqa, znači e, nauka, o, odnosno e, oblast, ta islamska oblast koja se izučava, koja je prihva, kao, kao je opće prihvaćena naučna oblast koja se izučava danas u rezultatima, u suli e, osnove fiqa, odnosno e, osnove poimanja, razumijevanja fiqa ili pravila i, i e, e pravila e, vezana za fiqa, koji se izučavaju u toj oblasti, također su fikr prihvaćena nauka. A onda će vam neko doći i reći Pa dobro, ako je nastao usul, da ostalo mu stalah od hadis kao nauka u drugom, trećem, četvrtom stoljeću, nastao usul fiqh, slično tome, što ne bi i tesavuf nastao kao nauka. Nije bio u početku, pojavilo se suf je drugo, treće, četvrto stoljeće. To nauka o tesavufu je šta? Nauka o, o čemu? O suluku, o lijepom ponašanju, ophođenju prema ljudima, prema Allahu, prema životinjama, ovo ono i tako dalje. Uh, odgoj ponašanja, ahlak. Ona se izučava bavi time. Uda, u, uranja u dubine i širine, u nutrine, biti stvari i tako dalje, kako oni tumači. Suština hakika Islama je u Tesauf. I danas imamo tu tendenciju da se, da se uh, već duže vremena, a danas pogotovo, da se predstavlja Tesauf ili e, sufizam kao naučna oblast prihvaćena u islamu i šerijatu. Argument im je to. Zašto se kaže prihvati e, hadijsku terminologiju? Kako su nju mogli prihvatiti? Nije ni ona došla da je pojasnio poslanik sa Anselem. Niti ashabi, niti tabini, nego poslije je došla. Zašto se prihvatili u suli fiqh? Fiqh isto. Nije došao da ga poslanik, poslanik sve ne pojasnio. On je pojašnjava propisa, on je rekao ima nešto fik, pa je pojašnjava fik, pa ima fikki mezebi, pa ovo, pa ono. Fikski mezebi koji su nastali nisu postojali, pa su nastali poslije. Niste sve uzeli, a sad došao te sa i sad ne može, nećete uzeti. I oni to tretiraju. I to se danas na mnogim islamskim universitetima u širom e, muslimanskih zemalja te sa izučava kao naučna oblast. Gdje se izučava? Pa kod nas ovdje. Te sa imate predmet posebno, izučava se kao posebna oblast, posebna nauka. On se izučava i tretira. I to ima argument. To oblast, to je nauka, ona ima svoje temelje, ima svoje, svoje šehove, ima svoju, svoje oblasti, svoje poglavlja. Ima da to učiš, da naučiš, da se oznojiš. Na kraju kraja, koliko je konvertita primilo islam na osnovu misticizma i tesaufa, je tako? F, uh, bili predani ovaj materijalnom svijetu, materijalnom životu, pa onda vidjeli ovaj mistični koji uranja u dubine i širine, a to im falilo, pa mi se to svidlo iz islama. A ove van krute neke akideske, naučne stvari, ši, čisto šerijski to je za njih malo ono, previše, ono, nije, nije to, nema to, ono, draži, nema to, ono. Dok sufizam i te uh, dobine i osamljivanja i uh, one, one, one eh, stvari one koje su prodrli ovaj, šejhovi sufijski, tasavufski, a, kaže to je oblast koja jel koja koja jel la sahila lehu nema nema obale za to za, za to znanje za to more jel e, uglavnom posle ova da znate znači jako opasna šuba ni lako tako ni odgovor e, neko kaže pa dobro novotari no što su novotari ali nisu ovi novotari što su sulfika nisu novotari na kraju sul fika učenjaci koji su proširili sul fik posle imama Šafi uglavnom bili šari matoridije ehlu kelam bili nauku sulfika su razvili ehlu kelam novotari u toj oblasti Jedno šafija koji je napisao prvu knjigu Sulu Fika bila Risala, ona je, možeš reći, ono, ehli sunetska. Ovo ostalo, većina knjiga od Sulu Fika, uglavnom radili i pisao učenjaci koji imaju određene devijace novotarije. Čak ovaj, učenjaci mu atezila su jako bili dobri ovaj, u Sulu Fiku. Uglavnom, ta šuba postoji. I, e, I kada neko od vas dođe u situaciju da treba na nju odgovoriti, oko nje se raspalja, treba da bude pripremljen kako na nju da odgovori i da nanasjeda na nju. A kako to, to pitajte. Fes'alu ahle zikrin kutu la talemun. Pitajte učeni ako vi ne znate. Da nastavimo dalje. E, kaže uzvišen jahiladina amenu, in ja'akum fasikun bi nabin fatabayyanu. Ovo je osnov, ovaj ajet je osnov po pitanju hadiske znanosti mustalahul od hadisa. Kaže: "O vjernici, kada vam dođe grešnik sa vješću fatabayyanu. Tabayyanu e, vi je provjerite, te sebe tu utvrdite to je to tačno šta je rekao. Provjerite tu. Provjerite valjanost i ispravnost tog habera vijesti sa kojim je došao. Uh, kažu učenjaci, koji su govorili o ovoj temi, znači ovaj ajet ukazuje na to, Allah Đešanuhu traži od nas da provjeravamo vijesti. A vijesti, ono što se prenosi u islamu, o šerijatu, pripisuje se Allahu i poslaniku, to je najpreće se provjeri. Za ajete, ono što se prenosi u ajetu u Koranu, onda predstavno motivati predaju. Ta je knjiga, a, Koran je sačuvan, po nekim učenjacima, e, po koranskom ajetu je sačuvan i hadis. Zavisno kako se tumače onaj koranski ajet. A za hadis, ono što je preneseno i ono što, je, što su radili učenjaci hadisa, prenijeli do nas hadis, na način kako su ga prenijeli, to je zaista nadnaravnost ovi vjeri, nadnaravnost tih ljudi koji su mogli na tako precizan, naučan način da nam dostave što mi danas uživamo u ovom što ne možemo ni pročitati u jednom životu, a kamoli da naučimo da obradimo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu nekoliko rivajata ne da imra en semia minna shay'an fa ballagahu kama sami'ahu kaže e, prosvjetlio ili prosvjetliće ozariće osvjetliće aladžešanu e, lice čovjeka ono koji je čuo od nas nešto koji je čuo od nas nešto pa kaže prenese ga kao što ga je čuo onako kako je čuo farubbe mubelligin eu amin samin e, kaže mnogi oni koji e, e, mobellerin, ruba mobellerin, mnogi oni koji čuju nešto što im se prenese, budu više toga svjesni, više razumiju od, od, od, od, ovaj, više od ono koji je čuo. Znači, onaj koji prenosi, nije svjestan šta prenosi, a onaj kome on prenese, bolje razumije šta mu je preneseno. I e, e zato došlo u hadisu da Allah hu, će prosvijetliti, osvijetliti, ozariti lice, svijedno na Dunjaluku ili na Hirotu ili na Dunjaluku, svijedno u tumačenju hadisa, e, ono koje bilo šta prenese od obje vjeri, misli su od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onako kako je čuo, Jer ona koji prenosi, možda on nešto ne razumije, a prenosi ga nekom koji će to bolje razumjeti i pretumačiti. I što je narodno posvjedločila to uh, historija ovog umjeta i prenošenje hadisa, da, uh, da ravije koji su prenijeli nama hadise, uh, većina ravija nisu bili fakihi i učeni ljudi, ali su bili ravija. Bili su ravije, bili su poznane osobe nisu bili učeni u tome da, da, da, da imaju šarijesko znanje, da je sačuvano od da su imali šarijesko znanje, da su protumačili, jer, ali su nam prenijeli hadise i bili su pouzdani. S te strane bili su najmane to da nam prenesu. A nama koji su, učenjacima kojima je to preneseno, oni su protumačili vjeru i tumačili i prenosili jedno drugo. Uglavnom, u rivajetu drugome je došlo. Kaže, fe rubbe hamili fiqhin ila men huve efqahu minhu, jer kaže, mnogi oni koji prenose fiqh, razumijevanje vjeri, kaže, uh, prenose ga nekom koje učeniji od njega, koji ima veće razumijevanje vjere od njega. U Aruba Hamil i Fiqin leji bi Fiqiga. Eh, mnogi kaže oni koji, mnogi oni kaže koji prenose raz, vjeru, koji prenose vjeru, tumačenje, razumijevanje vjeri, eh, oni sami nisu učeni, nego prenesu onako kako su čuli. Ja sam čuo ovako i ja prenosim tako. I to je od emaneta. I to je od emaneta. I to je vrijedna stvar. Uglavnom, uh, navode ovaj učenjac, navode ovaj, had, uh, ovaj ajet i ovaj hadis kao osnovu toga prenošenja, prenošenja ono što se čulo od poslanika sallallahu alaihi wasallam, da u tome vrijednost i da često prenesemo ono što mi ne razumijemo, a onaj kome prenesemo bolje razumije od nas. A opasnost prenošenja dolazi sa strane toga, imamo onaj poznati hadis, vi znate hadis Mutefaku na lih, e, spomenut ga, ne samo Mutefaku, nego Mutevater hadis, ona men kedeba lehi mutamiden, onaj ko slaže na mene namir, nešto kaže poslani sam sedem, uh, fel je tebe ovom akadom nar, neka se pripije mjesto u džehenemu. E, to je hadis Mutevater. A imamo uh, predstavno od nekoliko desetina hasaba. A imamo drugi hadis koji bilješ muslimo svom sahihu, u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi kaže kefa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi, bi, bi kulli ma samia. E, dovoljno je čovjeku laži da priča, da prenosi sve ono što čuje. Naravno, hadis govori o tome opasnosti toga da se prenose stvari nepoznane, lažne, da se može otoba potvoriti, da se mogu prenositi laži. Odnosno, hoće da se hadis, hadis kaže na to da nije sve ono što čuje, što neko priča, da je to istina. Da u tom ima laži. Ako u tome ima laži, šta to znači? Da treba provjeriti. Treba provjeriti vijest. Provjeriti vijest, pogotovo pita, ako je pitanju vjeri, pouzdanost vjeri. Ako pitam neka, neki, neka privatna stvar, privatni život osobe, Allah što ono ne zadužio da, da privatne stvari istražujemo, da, da, da, da se bavimo njima. Privatni život je zaštujićen svakog od nas. Ne treba se baviti njime, osim ako se ispolji i dovode do nas da trebamo ga kritikovati, savjetovati ili tome slično. Ali da se bavimo tuđim privatnim životom i da potpunjavamo ono što ne znamo sa svojim izmišljenim mislima, lošim, e, suzan i lošim mišljenjem o ljudima, to je sad belaj nad belajima nakon ovog jel dodašemo i to što je rekao a, što se prenosi Abdullah uh, Muhammed ibn Sirina pardon od Tabina a, e, kaže on a, e, kaže lem yakunu yasaluna anil isnad on govori ovde u početku islama nisu pitali ljude o isnadu senedu lancu prenosa ko šta od koga prenosi od vjeri kaže felemma waqatil fitne pa kad se desila fitna u umetu, kada se desila fitna? Za vrijeme ashaba. Fitna se desila kad? Fitna među ashabima, pa ta je fitna odjela nakon pojave Havariđa, pa Šija Rafidija, pa Džehmija, pa Moatezila i tako dalje. Ta fitna kad se rešila, onda se počeli da se pričaju lažni hadisi. Kad su nastale sekte. Svaka sekta je imala svoje hadise. Svaja hadise koje su ljudi zli, zlonamirni, ili pobožni ali džahili pa izmisli unesu ubace hadis namjerno imamo namjerno ubacivanja a ima ono prenese ga iskrivljeno na, na, na njegov način kako je pogrešno shvatio i onda je došlo do toga kaže kada se desila ta fitna kad se pojavile fitna znači fitna nastanak sekti a to se pojavilo u za vrijeme ashaba qalu semu lena rijalakum rekli su ko je rekao učenjaci Kad se prenosi nešto od vjeri, kaže, e, radio je poslanik sam ovako, rekao je poslanik. U redu. Spomenut, koga si čuo? Šta od koga čuo? Koga si čuo da rekao? Pa kad ja čuo to. Od koga je on čuo? Spomeni Ko, od koga lanas prenosi laca? Tako je to nastalo. Kad je nastalo da više ne možeš provjeravati ko kome šta pripisuje, kada je nastala fitna, kad je svako imao razloga da ono što podupire njegovo djelovanje da podupre određenim hadisom od poslanika sallallahu jer ljudi su bili vjernici, volili vjeru, volili sve što je došlo od poslanika sallallahu E onda se pojavilo to da kažu spomenite nam vaše ljude od koga prenosite lanac prenosilaca. Kad je fa fa uh, ila ahlu sunne wa yukhadhu minhum kaže pa se, pa se gledalo u suneta i uzimalo se wa ويأخذ حديثا min ka يوزما се njegov hadis kaže wa yunzar ila ahli bid'a a kaže u novotare se gledalo e, e, nosioce sledbenika notarije kaže fela yuhadu hadithuhum i nije se uzimo njihov hadis hadis od novotara se nije uzimo njihov hadis jer su jer su znači oni su optuženi u osnovi zbog toga što su na novotariji. E, ovdje spominje o tome znači, kako je došlo do toga da se počelo vot računa o tome kako se prenosi i ko prenosi hadis. <clears throat> Odnosno, izgrađeno na ovom, e, dolazimo do toga da, da se neka vijez, neki haber, onaj koji se pripisuje vjeri i govori o vjeri, da se on ne prihvata osim nakon što saznamo kojom linijom je to preneseno do nas. I tako je nastalo znanje, nauka koja se zove uh, ilmul džerh wa ta'adil. Nauka o džerhu i ta'adilu. Nauka o tome da se spomene mahana, nedostaci, e, negativne osobine ravije koji prenosi to što prenosi i ta'adil da se kaže za raviju pouzdanje. 100% pouzdana osoba. Ne laže, praktikuje vjeru onako kako treba, e, dobro pamti te osnovne osobine i ono što on prenosi pouzdanje. 100% sigurno da prenosi da je u redu a on prenosi od sličnog njemu i tako dalje. E, Pojavila se ta nauka da su učenjaci bili, znači ovo je izuzetak od dozvoljenog čega? Gibeta. Nauka o Đerhu i Tadilu je nauka u kojoj je dozvoljen gibet. Spominjanje osoba ravija koje spominju njihove mahane nedostaci koji utječu na to da li mogu prenijeti hadis. Međutim, pojavila se, ovo je, pazite, ova nauka. Nauka o Đerhu i Tadilu. Nauka o znači e, pričanju o ravi, o, o govoru ravija da, sa strane njihove pouzdanosti i nepouzdanosti. U novije vrijeme pojavila se jedna sekta u savremeno vrijeme, jedan ogranak unutar koga? Unutar selefijskog pravca koji se zovu Medhalijevci ili džamije ije. Pa su došli, su obnovili nam ovu nauku. Kako? Na nakarada način. Kažu, ne, ne uzima se osvakog vjera sa njima kad sjedneš. Prvi znak kako ćeš prepoznat da si sjeo sa njim je pita kaže od koga uzimaš vjeru, Kod je šeh? Kaže. I kad ti kaže pa dobro, treba u Ishaku vejne, uu, kaže novatar, novatar, bavi se politikom novatar, kažeš. Od koga uzmaš? Znači, ako se vratiš na trojicu koju oni prihvate na, iza čiji se leđa kriju, a to je Bim Bimbaza, Ufejmina i Albanija, prošao si. Na bilo koga drugog da se vratiš mimo njih, a nije od njihovih, njihovih medhalijevskih šejhova, da ne spominje po imenima, ti si automatski novotar. I onda se prema tebi radi šta? Heđer, Ignori sanje. bojkot, okriče se glava i čak se ne selami s tobom. A osoba liči potpuno na tebi izgleda. I drži se suneta čvrst i jak. Poziva se na sunet i radi, praktikuje, zaista praktikuje, pravi sunetlja. Ali u ovom je zglajzu. Obnovio nam nakaradno ovu nauku ovdje ovo je nauka ta, znači ne prihvataju osim od svojih šejhova. Znači odmah te pita, a koji su njihovi šejhovi, jer ti si njihovi šejhovi koji su upali u tu novotariju, oni su kritikovali sve ove ostali koji nisu mimo ove trojice poznati šejhova. Svi ostali su koji njih sumnjivi ako nisu iz njihovi redova. To je poznata stvar, pričao smo o tome. Uglavnom, ovaj, u kontekstu mi je došla ovdje, nije ciljeno da pričam o njima. <clears throat> Nakon ovog dolazimo, naravno, ovaj, ovo je samo kao uvod, jel? govorimo da se nakon ovog znači pojavila ta potreba da poznavanjem toga ko, kada je lanac prenosilaca oni koji prenose hadis kada je spojen kada ima prekid da bi toga da bi na osnovu toga znali znači iako je spojen lanac prenosilaca ima neka skrivena mahala unutar hadisa pa se hadis ne prihvata kao što se zna desi često hadis bude lanac prenosilaca spojen uh, lanac prenosa, vidjet ćete šta znači lanac prenosa spojen. Pa onda onaj, e, i tekst hadisa, e, a tekst hadisa dođe s nečim jako neobičnim. E, kontrira onim drugim hadisma vjerodostojnim, vjerodostojnim od njega. Ili, ovaj, ili dođe lanac prenosilaca neobičan način kako su spomenuti. Uglavnom, to sad tu detalju, to je ta nauka u, kroj, u kojoj je e, e, koje se ispoljio svoju, svoju e, nadnaravnost, Allah Đešanu grao kroz osobu koja se zove, naravno bilo puno imama, ali, e, ka, ali e, vrh, vrh učenjaka po pitanju hadijske oblasti je bio imam Buhari, naravno imam Ahmed prije njega ili neki drugi učenjaci poslije njega, gdje je on upotpunio, je zaista bio emirul mu'minin, to je najveća titula u hadisu emir mu'minina fil hadis, emirul mu'minin fil hadis, Imam emirul mu'minin, emir mu'mina, pravovjernih u državi. A ovo je Mirul Muminin hadis, znači to je, na, to je vrh, znači, znači doktor doktora, doktor nauke hadisa. I zaista je takav bio. Njegov Buharija se izučava kao primjer kako neko može nešto napisati da samo šuči si iz toga. Koga dođe, kritikuje Buhari i kaže ima ovdje, ima ono, odmah ovi pouzani, znači većina učenjaka kaže to je novotar, to no, samo novotar može, džahil i novotar. I, i osoba koja koje, koje mrzi ovaj umet, i napadnač. Kad napadne, zato što je došlo od džehla i od pogrešna ide to. Jer uglavnom Buharija se izučava kao primjer jedne zbirke hadisa iz koje taka, takva umjetnost, veličina način da je sakupi, da je obradi, da, da sakupi rivajete hadise, uh, ravije, Znači, to, toliko detalja ima, da, da to je jednostavna nauka. Znači, doktorske desetacije su napisane, napisane svi iz detalja toga šta je Buharija, kako je, na koji način je on pisao, radio i nije, nije slučajno toliko dugo godina radio i ovaj, pokazao svoj i, u, eh, i učenost u hadisu i u fiku sa svojim naslovima, svojih uh, naslove koje je stavljao da, za svaku skupinu hadisa koju izdvojio. Što je tema za sebe? Uglavnom, mi ovdje znači, govorimo o tome da ova nauka kako je došlo do nje da je da ona postala nauka kako je došlo do toga da je da ona postala nauka uh, u početku znači nije bilo poznata ova nauka pa kad je ona došla na stupanj da je sazrila uh, da se pojavili određeni termini onda i pojavila se prva prva knjiga koja je napisana iz ove oblasti, a ona se tek desila u četvrtom, e, četvrtom stoljeću, uh, Hidžetskom, a to je 360. godine prva knjiga koja je napisana iz ove oblasti, a to je knjiga El Muhaddithu Fasil Bejne Ravi Wal Va'i. <clears throat> Napisao je Qadi Ebu Muhammed Hasan. S da ova knjiga nije toliko poznata. Ona je bila ono što kažu kod nas kako ono prvi mačići se u vodu bacaju. Znači nije bila značajna, nije bila zapamćena, ali je ali je prvenac u ovoj oblasti. Nakon toga dolaze druge knjige kao što napisao Hakim Nisaburi, kao što napisao svoju knjigu Marifet ulum al hadis, spoznaja hadi, uh, eh, hadijski znado, znadosti. Uh, eh, I onda nastaju knjige nakon toga, ovdje oni vrlo su bitno spominjaju ove knjige, znači, eh, kao uvod dolazi uh, nakon toga treća četvrta po redu jedna knjiga koja se zove El Kifaje fi ulumi rivaje. Kifaje znači ono što je dovoljno, ono što je dovoljno u, u nauci o rivajetu. E, ova knjiga od Hatiba Bagdadija, Ebu Bekra Ahmeda, koja je napisana 163. godine, e, s pravom se tretira kao najbolja i najkvalitetnija knjiga iz ove oblasti. Naravno, ona nije prevedena kod nas. I ona je jedna od naj, najbitnija, najosnovnijih knjiga na koju se može vratiti, ona koji priča, kretira e, ovu tematiku. Je zaista je autor obradio ono što mi kažemo vrh nečeg. A vi znate ovaj terminologiju, inače kod Muhadisa, onaj. zanimljivo da je, da je Ibn Hajar, da je Ibn Hajar nazvao svoju E, svoju legendarnu knjigu koja se može nazvati enciklopedijom, svoj komentar Buharije, Fethul Bari. E tako. Feth znači nešto osvajanje, oslobađanje, otkrivanje. <clears throat> I on je nazvao tim imenom. A onda ovaj učenjaci su uh, spominjali zanimljivu, zanimljivu tu i baru, izreku, pa kažu kada neko nešto u nekoj oblasti Eh, napiše nešto ekstra. Nešto što neko posle toga ne može doći bolje od toga. Oni kažu, oni šta kaže, la, la hijđete bada fetha. Nema hijje nakon fetha. Što znači, ne, to je tekst Harisa. Nema hijje nakon fetha. Nema činjenja hijje iz Mekke u Medinu nakon što je oslobođena Meka. Šta šta čini, jel, oslobođena Meka, ti još sad hijđu da džagi da rađu. Treba sprije urijati nego što je oslobođena, oslobođena Meka. E, znači, nema ne, la hiđe, pa nema hiđe nakon feda, kad se napiše nešto što je znači, na najvišem nivou. Ono kad kaže proci ne može bolje biti otok. Za tu se stvar kaže la hiđe te bade to. Nema hiđe, na, znači la hiđe te bade feda. Znači nema što bolje od toga, mislim, ne može biti ruce. Ovaj, pa kad, tako imam Ševkani, kad je on napisao komentar Neilu Levtar, napisao znači komentar oni hadisa oko 4000 hadisa a, koje je napisao Djed ibn Temije Međudin ovaj El Muntaka knjigu i napisao Nelevtar e, znači Ševkan napisao knjigu Nelevtar kao komentar te knjige i stvarno je kvalitetna knjiga uglavnom on se puno vraćao i na Ibn Hadžera na ostali komentatore hadisa i došo nešto o sebe i u toj oblasti je dobar bio pa je ono ponijelo druge učenjake kažu Ševkani kad to dobro napisao pa daj nam i Buhariju šerhuj Hajde Buhariju, krenulo te pravo iz oblasti Fikas napisao finu knjigu, stvarno dobru knjigu. Tamo je otresao ze, ovaj, Zejdije, tam njihov, ono, zbog tog su ga i zato imao problema. Uglavnom, deti nama i Buhario komentar se. A onda je izgovorio tu izraku, od njeg spanje kaže, la bad badel fet. veš napisat bolje od feta. Vetul bar napisao Ibn Hađir, sad ti doš nešto bolje od toga. Znači, ne možeš bi truce, ne možeš bi znači, ne, ne možeš ni rezimije toga napisati da valja, a kamoli da ti još bolje dođeš od toga. Jel? Ovaj, je zato i za ovu knjigu, znači, i za ovu se knjigu može reći, znači, da je ta knjiga zaista vrh u ovoj oblasti. Iako ona među prvih knjigama napisana. Znači, nije ustav da neko dođe, mora zadnji i dođe da bi nešto, da bi ekstra nešto uradio, privredio islamu muslimanima. Uh, znači, ovo je negdje četvrta knjiga po rijed koja je napisana u ovoj oblasti. Nakon toga su slijedile knjige i knjige. Od razli učenjaka. Uh, Il Mamila Marfete Usul Rivaje koji je napisao Qadi ijad poznati učenjak. Pa onda napisao jedan učenjak, kaže Ma la jese'u muhaditha džahluhu, kaže ono što nije dozvoljeno muhadisu da ima neznanje oko toga. Mora znati, ono što mora znati svaki muhadis, pa napisao knjigu o tome. Pa Ulumul Hadis koji je napisao Ibn Salah, to je poznata knjiga koja se komentarsi danas, danas u svijetu, Muqaddimet Ibn Salah zove se, mukaddima, znači predgovor ovaj, Ibn Salaha, zove se tako knjiga, znači njegova mukaddima se komentariše, znači onaj uvod u tu knjigu komentariše, znači to je postala poznata knjiga koja se komentariše. <clears throat> Nakon toga dolazi Takribu ili Vatajsir. Uglavnom, od poznatih knjiga koje su danas, e, koje se tretirane, koje se vraćaju učenjaci, imamo Kadim Ibn Salaha, je Tedribu Ravi. Uh, od Sujutija, poznati učenjak Sujuti. Inače, e, vjerojatno se čuli za tog učenjaka. E, za njih zavređuje da se o njemu govori, da se e, spomeni njegova sira i njegova izuzetnost. Napisao da je to jedan od autora, pisaca u uh, islamskih knjiga, islamske ture, koji je napisao najviše knjiga. On i koji drugi? Ili treći? Ebu Farad al-đabzi. On, imam il-Qaim također, A ovo je, znači, e, sujuti je došao, znači, nema oblasti, islamske oblasti da, on, da se oni upisao. Znači, nema islamske, i to kad napiše djelo, bude pofan, dobro djelo. Znači, nema oblasti, znači, napisao je knjiga i knjiga. Znači, kod nje kad pisao sam knjiga, koliko je napisao, ima da papira, znači, taš se. E, I tako i ovo je oblast, napisao knjigu Tedri Boravi koja je ekstra, a narod, a to je bio komentar od knjige koju je napisao Nevevi, ima takribu e, Nevevi, te komentar su Nebavi u knjigu i znači to je knjiga stvarno ekstra bila, opšte prihvaćena i dobra i kvalitetna i na nju se vraćaju mnogi. A onda imamo što se komentarišu danas učenjaci. Od knjiga koje komentarišu danas učenjaci, što bi mi trebali krenuti nekim redosljedom, prva je od njih Menzuma Bejkunije. Menzuma to znači da je u obliku stiha napisano, poetično. A govori o Mustalah od Hadisu. Rimuje se. To je malo komplikovano kod nas. Ono. Kud, kud je ko pjesma, kud je ko poeza, kud treba komentarisat, to je dodatni problem. Ali ona za početnike. Znači, onaj ko to radi, Bekuni, učenjak Bekuni, napisao Omer Bekuni, eh, 1080. godine po Hiđi, ta knjiga se prva radi, ona se uzme i ona je, znači, osnovne temelje uzela po pitanju poimanja hadijske terminologije. Ona kad se obrađi i ona, eh, i ona kad se radi. Drugi stepen, Drugi stepen koji bi trebalo raditi knjigu, a to je Nohbetul Fikr koji je, je napisao Ibn Hajar al-Skalani. Znači, to je drugi stepen. Kad se obradi nije, onda se ide na Nohbetul Fikr. A Ibn Hajar, pošto je bio veliki učenjak u hadisu, i ono što je od njeg došlo određeni dijela, to je bio neki, neki sažetak onog prijetonog što je bilo. Imao tu moć i znanje da, da sažme ono prije njega što je bilo znanja. I tako i u ovoj oblasti. Nuhbetul Fikr, znači, uh, Nuhba, znači ono izabrano, izabrane misli iz ove oblasti znači ono ono biseri iz ove iz ove oblasti. I e, to je manjak, znači to ja, jako mal mal metn, a on se komentariše i on ga sam komentarsuje, ima jako divnu knjigu komentarsuje i kad nju prođeš, znači ono slegnuti se osnovne stvari po poimanju hadisa. Ono kad je tek sad neke stvari kontam razumijem ide tako dalje. Znači one, one i čak detaljne stvari i i one i one osnovne poimanje tih stvari. Uglavnom spomenuo smo te ove knjige, jako je bitno se znaju ove knjige, znači a ovo mi što obrađujemo, znači ovo je kao neki pristup, uvod da bi se, da bi se mogli prošetati ovim knjigama, nekim dalje knjigama, pogotovo Nuhubetu Fikri. Kad bi nakon ove knjige ušli Nuhubetu Fikri, znači to bilo da je za jednog početka ta albima dovolj da može se baviti i raz, e, da može razumjeti ovu terminologiju, da se može baviti ovom naukom, da može razumjeti neki tekst, neko pisanje određenim hadisima, ocjeni hadisa, govor učenjaka, što se različi, kako se različi, kako se mogu razići, jedni ga ocjenjuju slabijim, jedni, uh, jedni vjerodostojni jedni ga dižu na stepin, prati, jedni ne dižu, pa čovjek zbuni, šta je ovo, kakva je ovo nauka, jel? jedni ovako, jedni nako, ovaj, pa zbuni. Kad naučiš ovo, naš kontakt, zašto? Zašto se raziđu i da normalno se raziđu i onda se slegne i kaže pa to je sasvim normalno. Ona. I da ti ne svojim izabiranjem ovog ili onog stava doći nečim novim. A to, toliko mnogo hadisa po ovom pitanju, koji mi baratamo i sa njima smo u kontaktu, a oko njih ima finu kelama, poput hadisa, ono što mi svakog Ramazana radimo, tako pravimo iftare, ljudi uplaćuju iftare s ciljem da za iftar imaš nagradu posta kao onaj što je postio, da se njemu još ne umanji nagrad. Kako došlo u tekstu hadisa, tako? Mi ću ti se hadisi, svi slabi hadisi. Svi hadisi su slabi svi hadisi u tom kontekstu slabi. Neki učenjaci, pogotovo ovi savremeni, Šejh Albani, Šuab Arnauti, njima slični, on su kao na više rivajeta može se dignuti. Prvi učenjaci tu nisu uopšte, ne, ne, ne, šta dignu se. Slabi, slabi sve rivajeti, znači ima u njima slabost, ne šta da se digni sa mnoštvom rivajeta. Nekad ne može se dignuti, e, na osnovu mnoštva rivajeta nekad ne može. I tu je posebna nauka, i tu da se razumije, treba vremena da se nauči to. A mi po tim hadisma radimo, znači upitna je ta vjerodostojnost čovjek ima nagradu, naravno, ko je to uplatio, tako on ima nagradu. Međutim, da li ima nagradu baš tu? Da li ima nagradu tu da svako postača koji je nahranio da ima i on nagradu posta njegova da sa njemu manje, to je pojenta. Znači, u tome je pojenta. I na kraju onda se postavljaju detaljno pitanje. Dobro, ko ima nagradu onda? Ona koji mu dade prvu hurmu da se iftari ili onaj koji ga nahrani čevapima. Kod njima, ili obojca ima, ili popola. I tu sam i to nije baš riješeno, ne razumije se iz hadisa. I takvi hadisa ima puno. Imamo onaj hadis, znate hadis, govorim o, koliko ova nauka znači zahtijeva da čovjek izučava, da traži, da uči. Nema veze što on specijalista u fiku, u akidi, ne smije biti džahil u hadisu. Sve se nauke izučavaju. Ne smiješ ni ono biti onaj da budeš da nemaš znanja, nekog osnovnog znanja. Poput hadisa, ono kad klanjaš sabah namaz, poslane su mešidu, dok izađe sunce, dok na, na, na sine dok oplje, pa ti dva rekata digneš ruka, Allahu Ekber, i kaže imaš nagradu, čega? Hađa i umre. Tame ten tame. Potpuna, potpuna, potpuna, tri puta potpuna. Allahu ekber, ova išao, znojio se, šišuo se tam vam, para otročio, jedno džabe je zaplatio, nije bitno. Osču hađa obavio, a ti van dva rekata i nagradu hađa imaš. Je tako? Hadisa ima dosta, više rivajati, jedan je kod tirmizija. Svi hadisi slabi. Ja, ima rivajati jako slabi i prvi učenjaci taj hadis nisu dizali na stepen prihvatljivog i rada po njemu. Dosta šehe Albani kaže vjerodostajan. I mi kad pričamo vjerodostajan, šehe Albani rekao, ne, ja šta tu, džabi, šta ima džabi pričat. Nakon što je ocijenio ko hadis koji je bio, koji je bilježio zadnje stoljeće, 20. stoljeće po pitanju oblasti hadi, eh, hadisa šehe Albani. Ja sumnje da je to najveći učenjak hadisa u zadnjih 100 godina. Obnovitelj ove vjerije, Međutim, to ne znači da je, da je, da je ne pogriješio, da ne može pogriješiti. Taj isti hadis, znači prvi učenjaci, nisu su ga ocjenjivali, vjerodosti, nisu radili po njevi, niti je bilo toko rašireno. Niti je predsjedo Ashaba da se to radili. Nema rivajta, predaj da je predsjedo. Govorim, nije cilj, ovdje sad govorim u detalje toga. Govorim da ima tako raširene ti stvari koje mi često radimo, upražnjavamo, međutim, kad analiziramo neke hadise oko toga, i uzme i bijeli dane, post bijeli dana to nas to kod nas tema nema šta priča kod toga bili dan postiš tako dalje međutim hadisi bil dana ja kupim znači ima slabosti u njima čak kad hadisi vjerodostojni drugi kontra su njima a to je da se posti bilo koja tri dana u mjesecu to su vjerodostojni hadisi koji prisutni od mnoštva ashaba i Buhari i Muslimu a ovo da se odredi tri dana došlo u jednom rivajetu u njemu ima slabosti Međutim, je to raširjeno, neki su to prihvatili i tako dalje, fukaha na svoj način tetiraju, inače fukaha na svoj način tetiraju, a hadisi su malo žešći, oni, malo, oni, on to, oni režu, u njih nema, ima vjerodozvan, nema vjerodozvan. A fakiha ima, ono, nemoj zatezat, može ovako, može nako, inšala, bit će hajr, ja, ne može odviška bol glava i to. Ova, a znači, a e, tako znači, takvi, kad, kad bi nabrao mnoštvo ti neki mesela, vidio bi da ima tu šta se priča, a sve se vraća na ovu oblast. Poznavanje ove oblasti, hadisa, analize i tako dalje spavanje na stomaku, je li tako? Mekru, haram, nekima haram, nekima mekru. Međutim, sve hadise kad analiziraš, kad, kad utvrdiš njihovo, sve slabi hadise. Sve, samo se problem od koga si ti to učio, na koji način učio, ko je to digao, ko je rekao da je to haram ili mekru. A kad analiziraš sve to, znači, na kraj kraja što kažeš, ej, sve im ako nekom ljepši, ne, ne, ovaj, nekom ljepši, više odgovara s tomaku i da uči, i da ovako, onako, znači, uh, najviše se može reći da je mekruh, ako uzmemo da se vjerodostojni, a svi slabi hadisi. Ako uzmeš mogu stigni na, na stepen vjerodostojnih hadisa, a ima i slabosti u sebi, onda možeš, najviše možeš reći da to mekruha, ne da je haram. Uglavnom, znači, takvi hadisa, ima mnoštvo koji su oko nas, koji smo mi čuli, koji se radi, koji ima se radi, ili imamo oni koji, koji su vjerodostojni, 100% bar po njima ne radim, ti razumijem, znamo. Znači, što znači da ova, ova oblast kod nas još uvijek neko more koji nismo ni uronili, ni zaplivali, što bi rekli Sufija, treba tek da zaronimo, da uronimo, da plivamo u toj oblasti. <clears throat> Znači da podvučem još jednom, znači naj, uh, najbolja, najkvalitetnija knjiga iz ove oblasti to je Kifaje, El Kifaje fi Ulum il Rivaje od Hatiba Bagdadija. Nemaju i ravni, znači ona je sakupila i jedan od naj, najbitnijih izvora knjiga kao izvora u ovoj oblasti. Nakon toga dolazi, e, dolazi Tedri Boravi od Sujutija i e, Mukaddemut ibn Salah od knjiga od ibn Salaha da bi ovo što mi obrađujemo, mi se uglavnom vraćamo na knjige, znači e, Bejko nije, ovaj Metn i Mnuhvete Firke od Ibn Hađera. E. Andalusen Andalusen Andalusen andalusam,